11.141 Tug'ruq sababli ro'zani qazo qilmoq. Savol: Yaqinda Ramazon oyida farzand ko'rganim sababli tutolmagan ro'zalarimni qanday qilib qazosini tutaman? Ro'za tutishdan oldin qanday niyat qilishim kerak? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar musulmon kishi Ramazon oyida shar'iy uzr tufayli ro'zasini ochsa, uzr bartaraf bo'lgandan so'ng qazosini tutishi vojib bo'ladi. va imkon qadar tezroq buni amalga oshirishga harakat qilmog'i lozim. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ Endi sizlardan biror kishi xasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tutadi. Baqara surasi 184-oyat. Roza tutish uchun kechadan niyat qilish farzdir. Niyatning o'rni qalbdir. ya'ni bu amalni bajarishga bo'lgan istak va uni amalga oshirishga bo'lgan qat'iy qarordir. Shunda niyat amalga oshadi va uni og'zaki aytish shart bo'lmaydi. Chunki niyat faqat va faqat qalbda bo'ladi. Inson bu amali bilan Allohning roziligini istashi kerak toki amal xolis bo'lsin. Sahih hadisda keladi. Umar ibn Xattobning minbarda turib, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa. Amallar faqat niyatga ko'radir. Har kimga niyat qilganigina bo'ladi deganlarni eshitdim. Sahih Buxoriy 1-hadis. Vallohu a'lam.